Aking wina-wipe out any minigang Don't look at me cause we're not the same Iba ang pagmamahal na dala ko sa game Kaya ka mamati kahit walang queen ng king Kala nila ako ay nagyayabang sa scene Kasi puro flex ang gusto kong gawin Pati mga ex ko nakihate na rin Di ba pwedeng proud lang ako sa akin narating? Shh! Aronal Bagang Dala ko ay fam Kayang pumalag kahit madami kang dala Punuin ng bank Pataasin ang rank Aking enemy parang tuldok na lang sila Bitch ko andang bumiyahi kahit napakalayo Alam niya kasi na malupit kasi si Dow Kapag ako'y nag-flex puro galing sa akin pagod Dating 700 ngayon 100k ang sinasahod Complications are scared of of failure. Failure is a big one that people are afraid of, but failure is one of the most important things you could ever have as far as like the motivation to do things differently. One of the reasons why I think that I'm good at friendships and relationships is because I failed them in the past. One of the things that I'm Alam nyo na subok pero gusto pa rin matesting Para mga bata na gusto makipag-wrestling Baby pa kayo, mga kulang pa sa feeding Dala nyo'y katana pero ako'y malakenshin Come on, come on I'm a spitfire Bawat tira ko like Jedi and Isaiah Pag ako nag-copy parang yung urig ng gaya Bawat sulat totoo sa chikla ng dadaya Inaral ang monopoly, pati ang economy Saka yung psychology, chika binayology Dami kong philosophy, gusto maging Hennessy Kung tingin mo wanna be fucking pretty comedy Shout out sa bitch na galing no baliches Pusi mo ay good, di ko nagsilbi na witness Dropping from the hood now, papunta sa riches Walang makakapigil sa akin, ng greatness